Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Արայիկ Հարությունյանը նշանակվել է Արցախի նախագահի խորհրդական հատուկ հանրարությունների գծով ներկայացուցիչ։ Սերգեյ Շավերդյանը ազատվել է մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարի պաշտոնից։ Բերքի անկորոս կազմակերպման համար կառավարությունը անհրաժեշտ միջոցներ է ձեռնարկում հրամանատարական հավաքներ պաշտպանության բանակում։ Շոկ եղանակին բարձրանում է վարակի չիվանդությունների եւ սննդային թունավորումների առաջացման եւ տարածման վտանգը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 2-ին ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Արայիկ Հարությունյանը նշանակվել է Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդական Արցախի Հանրապետության նախագահի հատուկ հանրարարությունների գծով ներկայացուցիչ։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանը նույն օրը ստորագրել է հրամանագիր համաձայն, որի Սերգեյ Շահվերդյանը ազատվել է Արցախի հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Երկրի ղեկավարի մեկ այլ հրամանագրով Լեռնիկ Հովանիսյանը նշանակվել է Արցախի հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար։ Նույն օրը նախագահ Սահակյանը այցելել է մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարություն ու աշխատակիցներին ներկայացրել համակարգի նոր ղեկավարին մաղթելով նրան արդյունավետ աշխատանք։ Երկրի ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել Սերգեյ Շահվերդյանին նրա գործունեության համար։ Thank you. Ցանված 36576 հեկտար գարու դաշտերից վերջին տվյալներով հնձվել են 27732 հեկտար արտեր, որոնց միջին բերքատվությունը կազմել է 17 ցենտներ, իսկ ցանված մոտ 39000 հեկտար ծորենի դաշտերից հնձվել է 18358 հեկտարը, որի միջին բերքատվությունը կազմել է 22.5 ցենտներ։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Արցախի պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, նշելով, որ Արցախում ինտենսիվ կերպով ընթանում են հացատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքի աշխատանքներ։ Սկսվել է նաև գանանացան մշակաբույսերից հաճարի բերքահավաքը։ Դաշտերում գյուղտեխնիկայի խնդիր չկա, Այս պահի դրությամբ աշխատում են 243 հացահատիկահավաք կոմբայններ, ինչը լիովին բավարարում է արկա պահանջարկը։ Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի պահեստներում ամենօրյա ռեժիմով առանց խոչընդոտների իրականացվում է բերքի ընդունումը։ Հնարավոր հրդեհները կանխարգելելու նպատակով շրջօրյա ռեժիմով աշխատում են արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հրշեջ հենակետեր գրել է պետական նախարարը հավաստիացնելով, որ Բերքավակի անկորուս կազմակերպման համար կառավարության կողմից օպերատիվ կերպով կատարվում են անհրաժեշտ բոլոր աշխատանքները։ Մարտունու շրջանում հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքի երուն ժամանակաշրջանը հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Հանդի աշխատանքների ընթացքի մասին տեղեկացան շրջվարչակազմի աշխատակազմի յուղատնտեսության հողաշինության եւ հողագործման բաժնի վարիչ Ռոբերտ Բանյանից։ Շրջանում գրանցված է բերքահավաքի ընթացքը 15550 հեկտար տարածք։ Բրվադրությամբ բացի Եմիշյան, Դարդանաշեն, Թաղավարտ, Հացի, Մյուրիշեն, Մսմանաշեխել գյուղերից եւ որոշ պետական պահուստային ֆոնդի հողերից, որտեղ բերքը ուշ է հասունանում, աշխատանքներն ընթանում են մնացած բոլոր համայնքներում։ Հնդվել է 1116.2 հեկտար, ստացել 218298 տեխներ համախառը բերք, հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմում է 19.5 օծեղներ։ Նախորդ տարվա համեմատ արդյունքները ցածր են, ինչը պայմանավորված է որոշ համակների տաքսերի կարգտահարությամբ եւ երաշտով։ Օգտագործողները հույս են պահում, որ կառավարությունը կաջակցի գրած վնասների փոխհատուցման հարցում։ Շրջանի 98 կամբայներից 81-ը սարքի վիճակում է եւ տեխնիկայի խնդիր դեռ քաղաքի ընթացքում չի զգացվի։ Հանդի աշխատակների մասնակցում է 60 կոմբայն։ Ռոդերսանյանը նշեց նաև, որ յուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի Մարտունու կարգին տեղամասի պահեսները բավարար են ստացած դեպքի մթերման համար, ովքեր պարտավորություններ ունեն հիմնադրամի նկատմամբ, հնարավորություն կունենան գարու բերքը հանձնել ավելի բարձր 1 կիլոգրամը 95 դրամով, իսկ պարտավորությունը չնոթողները 87 դրամով։ Թորենի գինը սահմանվել է 1 կիլոգրամը 100 դրամով, իսկ պարտավորությունների դեպքում 1 կիլոգրամը 107 դրամով։ Վերնային շրջաններում շարունակվում են գարուհնդի աշխատանքները, այն կավարտի մոտ օրերը։ Շրջանում շարունակվում են հակահրդեհայի միջոցառումները գրանցվել է հրդեհի երկու դեպք, վարվել է 1.99 հեկտար ծորենի արտ։ Հնարավոր միջոցառումներն իրականացվում են, որպեսզի հրդեհների դեպքերը բացառվեն։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Պաշտպանության բանակի առանձին վերանորոգման վերականգնողական բազայում անցկացվել են հրամանատարական հավաքներ Պաշտպանության բանակի միավորումների ու զորամասերի զրահատանկային ծառայության պետերի, տեխնիկական մասերի ավագ սպաների, հրետանու պետերի, սպառազինության գծով տեղակալների եւ հրթիռահրետանային սպառազինության ծառայության հրետանու պետերի ներգրավմամբ Հավաքները հիանալի հնարավորություն էին ավակ սերնդի հետ փորձի փոխանակման եւ խնդրահարույց հարցերի վերհանման համար։ Հավաքների ավարտին հրավիրվել է խորհրդակցություն 2018 թվականի ընթացքում ոլորտի արժեվ դրված տեխնիկական ապահովման հարցերի, պաշտոնատար անձանց կողմից ծառայողական պարտականությունների կատարման, կատարողական կարգապահության, ինչպես նաեւ արկա խնդիրների ու դրանց լուծման ուղիների վերաբերյալ։ Ըստ այդում գնահատվել են հավաքների մասնակից հրամկազմի ցուցաբերած արդյունքներն ու նախանշվել հետագա անելիքները։ Վերջին տարիներին Արցախա-ադրբեջանական շփման գծում մշտապես լարվածություն կա։ Այս մասին ասել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Արտակ Դավթյանը։ Նա նշել է, որ իրենք զորավարժություններին հետևում են ուշի ուշով։ Մենք պատրաստ ենք իրավիճակի ցանկացած զարգացման, անհանգստացնող ոչինչ այս պահին չկա։ Խոսելով լարվածության եւ պատերազմի վերսկսման հնարավորության մասին գլխավոր շտաբի պետը ընդգծել է, որ ժողովուրդը եւ բանակը պետք է մշտապես պատրաստ լինեն։ Ցանկացած պարագայում միշտ էլ պաշտպանության նախարարը հայկական ղեկավարությունը հայտարարում է, որ մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք ցանկացած զարգացման, բանակը առավել եւս։ Անմիջապես պատերազմի վտանգ չկա, Քանի Ղարաբաղյան հակամարտության քաղաքական լուծում չկա, պատերազմի վտանգը միշտ էլ լինելու է։ Ապրիլի կեսերին առաջնագծին մոտեցած ադրբեջանական զինտեխնիկան դեռևս չի հեռացվել։ Ավելին, հուլիսի 2-ին մեկնարկել են համապատասխան միջազգային կառույցների նախապես չիրազեկված նոր լայնամասշտաբ զորավարություններ, որոնք նույնպես ընթանում են սահմանագծին մոտ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ցանկացած երկրի համար էլ հարևան երկրներում անցկացվող զորավարժությունները միշտ էլ որոշակի լարվածության տեղիք են տալիս։ Առավել եւս մեզ համար, երբ ունենք Ադրբեջանի պես իրականության զգացողությունը կորցրած ու նվաճողական նկարտումները չթաքցնող հարևան։ Այս օրերին առաջնագծում տիրող իրադրության մասին մենք զրուցեցինք հանրապետության նախագահի խորհրդական Տիգրան Աբ รา համյանի հետ։ Ադրբեջանը առաջնագծի մի շարք ուղություններով ակտիվ զորավարություններ իրականացնում, որին մասնակցում են տարբեր զորատեսակներ, էր, նույն մոտ 20000 մարդ է մասնակցում, բավականին մեծ թվով տեխնիկա, մի քանի ուղությամբ կենտրոնացնեն այդ զորավարությունները։ Իդե պետք է արձանագրել, որ այդ զորավարությունը նախապես պլանավորված չի եղել, հենց նման բաները որպես կանոն նախապես տեղեկացում է նաև ԻԱՀԿ-ին, որովհետև որպես կանոն զորավարությունները նաև պայմանավորված է դրանք ինչ մասշտաբի են, առաջնագծում բավականին լարվածություն են ստեղծում, հատկապես երբ որ դրանք սահմանեց ոչ այդքան մեծ հեռավորության վրա են իրականացում։ Բացի նրանից, որ մշտապես հակառակորդի կողմից նման իրադարձությունները անդադ վերահասկվում եւ դիտարկման դաշտում է պահում։ Պաշտպանության բանակը իրավիճակից բխող նաեւ քայլերը իրականացնում, այդ թվում նաեւ զգոնության բարձրացման հետ կապված։ Վերջերս սահմանում նկատված կൂട്ടակումներից բացի նաև ականորցիչ տեխնիկա է հայտնվել։ Նրանք ինչ խնդիր են լուծել, արդյոք մինչև հիմա այնտեղ են, թե արդեն հեռացել են։ Նմանատիպ տեխնիկայի շարժեր նկատել են եղել նաև վերջին երկու ամսվա ընթացքում։ Ես արդեն ասացի, որ մի քանի տիպի զորքերի զորավարություններ են իրականացվում, նաև ինժեներական զորքեր են Ադրբեջանի զորավարության իրականացել, որոնք նաև ադրբեջանական տարբեր լրատվամիջոցներով հրապարակվել են տեսանյութների ձևով։ Մյուս կողմից պետք է հիշել, որ ամսի 17-ին Պաշտպանության բանակը հաղորդել է Ագարակորտի կոմից դիվերսիայի իրականացման մասին, նաև մենք մի քանի անգամ առիթ եղել է նշել են, որ նաև հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները ակտիվ են եւ ճեղքման հնարավորություններ միշտ կնդրում Դրանք տեխնիկական միջոցներ են, որոնք հատկապես դիվերսիոն հետախուզական խմբերի առաջխաղացման ու ավելի մասշտաբային գործողությունների համար մշտապես օգտագործվում են։ Կարևորը որ արձանագրվել է փաստը եւ այն բոլոր մնացած նաեւ տեղաշարժերի նման գտնվում է մեկ դիտարկման դաշտում։ Իսկ վերջերս ռուսական մի քանի լրագրողներ, падգամավորներ հայտնվեցին Լելե Թեփեից Տորոտում ու որոշակի հայտարարություններով հանդես եկան։ Ձեր կարծիքով այդ հայտարարությունները պաշտոնական Մոսկվայի կողմից ուղերձներ են պարունակում իրենց մեջ։ Չեմ կարծում, որ դրանք արտահայտում են մաշնական Մոսկվայի տեսակետը։ Ամեն դեպքում սակայն պետք է արձանագրել, որ նմանատիպ այցերը ու հատկապես հնչող հայտարարությունները, որ մենք ականատես ենք վերջին երկու օրվա ընթացքում, ոչ միայն չեն նպաստում բանակցային ճանապարհով խնդրի կարգավորմանը, այլ գրգռում են կողմերին եւ երկու կողմերի հասարակություններին եւ բոլոր առումներով դեռ բացական ազդեցություն ունենում գործընթացի վրա։ Դրանք ոչ ցանկալի, ինչու՞ չէ, նաեւ դատապարտելի հայտարարություններ են, որոնք ամեն դեպքում Վաշնական Մոսկվան ինչ որ ձևով պետք է անդրադառնա։ Ի հավելումը նշենք նաև, որ 3 երեկոյան Տիգրան Աբրահամյանի հետ մեր ունեցած հարցազրույցից հետո Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման եւ հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի առաջին փոխնախագահ Կոնստանտին Զատուլինը մեկնաբանել հակասել է Դմիտրի Սավելևի Ադրբեջանում կատարած հայտարարությունը, ասելով, որ պարոն Սավելևին ոչ ոք լիազորություն չի տվել նման հայտարարություններ անելու համար եւ որ նրա խոսքերը Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշման հետ որևէ առնչություն չունեն։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության արդեն պաշտոնաթող նախարար Սերգեյ Շահվերդյանը այսօր հրավիրել է Մամլո Ասուլիս ամփոփելու 9 ամսվա նախարարական ու 10 տարվա պետական գործչի իր աշխատանքի արդյունքները։ Կրկին լսենք Յուլիա Վանյանին։ Նախկին նախարարն ասուլիսը սկսեց իր հոգեարազատ ոլորտի զբոսաշրջության ասպարեզում արձանագրված հաջողություններից։ Նա ներկայացրեց 2018 թվականի առաջին 5 ամիսներին գրանցված արդյունքները։ Մենք ունենք 105% զբոսաշրջիկների աճ, դա աննախադեպ էր մեր երկրի պատմության մեջ, որ դա ինքնին մեծ կրեդիտ է, որպեսզի այս գործունեությունը շարունակվի։ Նախարարությունը նրա խոսքով մշակույթի տարբեր ոլորտներում տասնյակ ծրագրեր է սկսել։ Մի մասն իրականություն է դարձել, մյուսներն ընթացքի մեջ են կամ էլ դեռևս թղթի վրա։ Ինչ մտահոգություններ ունի այդ նախաձեռնությունների հետագա ճակատագրի մասին հարցին Սերգեյ Շահվերդյանը պատասխանեց։ Զորանում եմ իհարկե որևէ կարծիք հայտնել, մենք ունենք համակարգի նոր ղեկավար, ղեկավարի անձը միշտ հետ կնետողնում այս կամ այն ծրագրերի իրականացման վրա։ Պարոն Հովանեսյանը իմ անձնական ընկերն է, ուսակցական ընկերն է, իմ գաղափարակիցն է, վստահ եմ մեր նախատեսած ծրագրերի մեծամասնությունը կշարունակվի իրագործվել։ Որպես նախարարի ունեցած ամենամեծ ձեռքբերումը Սերգեյ Շահվերդյանի խոսքով բաց քննարկումների ու ազատ մտնոլորտի ձևավորումն է, ասաց նա։ Ես փորձել եմ ու կարծեմ հաջողել եմ ստեղծել մեր համակարգում բաց քննարկումների մտնոլորտ Կարծում եմ հաջողել է ստեղծել հնարավորություն տարիներ շարունակ ստվերում մնացած մարդկանց ինքնադրսևորման համար։ Ու գիտեք, այնքան հպարտ եմ, որ բազմաթիվ մարդիկ իրենց տեղը գտան մեր համակարգում, որոնք եղել են, բայց շատ հաճախ չէին երևում։ Այս է դեմոկրատական քննարկումների ինքնադրսևորման հնարավորությունների ձեռման մտնոլորտն է, որ համակարգում կարողացա ձևավորել, դա այն մտնոլորտն է, որը արդեն կմնա անկախ նրանից ով է նախարարը, քանի նախարար կփոխվեն։ Նա վստահեցրեց, որ այսուհետ եւս շարունակելու է օգտագործել իր անձնական կապերը ոլորտի զարգացմանը նպաստելու համար։ Մասնավորապես ամեն ինչ անելու է Հովանես Այվազովսկու կտավներն Արցախում ներկայացնելու համար եւ իհարկե վերադառնալու է զբոսաշրջության ոլորտ, այնտեղ, որտեղից էլ սկսել էր իր գործնեությունը։ Ես պետական պաշտոնի եմ անցել շատ պատասխանատու ու հետաքրքիր աշխատանքից։ Դերևս 2000 երկու կարծեմ թվականին մի խումբ համակարծիք մարդկանցով ստեղծել են զբոսաշրջության զարգացման գործակալություն, հասարակական կազմակերպությունը, ու այդ հասարակական կազմակերպությունը առաջինն էր, որ կարողացավ Ղարաբաղը դուրս բերել միջազգային զբոսաշրջային հարթակներ։ Ես կանցնեմ իմ հասարակական գործունեությամբ, զբոսաշրջության զարգացման գործակալության միջոցով շարունակեմ նպաստել Արցախում զբոսաշրջության զարգացմանը։ Նաև թատրոնի աջակցության հասարակական շարժում կսկսենք։ Ասուլիսին Սերգեյ Շավերդյանը պատասխանել է նաև լրագրողներին հետաքրքրող մի շարք այլ հարցերի։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ստեփանակերտի համարվես դպրոցում տեղի է ունեցել Արցախի Պարի եւ Սպորտային Պարերի միություն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ իրականացվող Սպորտային Պարերի փառատոնի Ստեփանակերտի գավաթ բաց առաջնությունը։ Սպորտային բարերի փառատոնին մասնակցել են պարողներ Ռուսաստանի Մոսկվա, Սանկտ-Պետերբուրգ, Ուկրաինայի Կիև, Մոլդովայի Քիշնև, Լեհաստանի Լյուբլին, Վրաստանի Զուգդիդի, Միացյալ Նահանգների Գլենդել, Պարսկաստանի Թեհրան, Հայաստանի Երևան, Գյումրի, Արմավիր, Էջմիածին քաղաքներից։ Ողջունելով ներկաներին Պարի եւ սպորտային բարերի համահայկական խորհրդի նախագահ Մարիաննա Մամյանն ասել է, որ փառատոնի անցկացումը նպատակ ունի զարգացնել սպորտը եւ զբոսաշրջությունը մշակութային ծրագրերի միջոցով։ Նրա խոսքով փառատոնի կազմակերպումը կնպաստի Հայաստան-Արցախ սփյուռք մշակութային, ինչպես նաեւ միջազգային կապերի ամրապնդմանը, զարգացնելով առողջ ապրելակերպի ձևավորումը։ Միջոցառման ընթացքում մասնակիցները ներկայացրել են տարբեր պարաձևեր, որից հետո ժյուրին ընտրել եւ մրցանակները հանձնել հաղթողներին։ Հադրութի շրջանում հնարավոր է գայլերին սպանելու քաղաքականությունը երկու երեխաների մահից հետո վերանայեն։ Հադրութի շրջանային մարմնի աշխատակազմի ղեկավար Վարդան Գասպարյանն ասել է, որ տեղի ունեցած ողբերգությունից հետո տեղացիների կողմից մի քանի գայլեր են սպանվել, սակայն հայտնի չէ նրանց թվում կար արդյոք երեխաների մահվան մեղավորը։ Վերջին տարիներին գայլերին ոչնչացնելու մոնիթորինգ էր հայտարարվել, սակայն տեղի ունեցածից հետո կատաղության համաճարակից խուսափելու նպատակով մի քանի գայլ ոչնչացվել է եւ ապագայում քաղաքականությունը կարող է վերանայվել ասել է Գասպարյանը։ Արցախի առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ շոկ եղանակին բարձրանում է վարակիչ հիվանդությունների եւ սննդային թունավորումների առաջացման եւ տարածման վտանգը։ Աղիքային վարակիչ հիվանդությունները տարածվում են հիվանդության հարուցիչներով վարակված սննդի, ջրի, կենցաղային իրերի, կեղտոտ ձեռքերի, ճանճերի միջոցով։ Առողջապահության նախարարությունը տնտեսվարող սուբյեկտերին հորդորում է ճշգրիտ կերպով պահպանել մթերքի պատրաստման եւ իրացման պայմանները, իսկ քաղաքացիներին զերծ մնալ արագ փչացող, պահպանման եւ իրացման համար հատուկ պայմաններ պահանջող սննդամթերքը բացօթյա պայմաններում եւ այդ նպատակի համար չնախատեսված վայրերից գնելուց։ Թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 19-ից 24, ցերեկը 35-ից 40 աստիճան տաքություն։